Денеска би сакал ова да биде еден тест за секој од нас, нормално секој поединечно, да се испита каде стои. Како што вели еден стих. Треба да се испитуваме дали стоиме во верата. Значи, почнувајќи од мене овде, па се до таму последните редови. Се однесува за сите нас. Значи. Знаеме дека живееме во време на Лаодикеа, црква која што е млака и која што, за која што Господ вели, еве да отвориме, да не зборувам на памет, иако тоа се многу добро познати стихови, Откровение трета глава, Откровение трета глава, Од 14 до 17 ќе читам. Значи, Откровение 3 глава од 14 до 17. Патем да ги поздравам и оние кои што не следат и по интернет. Значи од 14 до 17. И на ангелот на црквата во Лаодикеа напиши му, ова го зборува Амин, верниот и вистинскиот сведок, почетокот на Божиото создание. Ги знам твоите дела, дека не си ни студен ни врел, о кога би бил студен или врел, Вака, бидеќи си млак и не си ниту врел, ниту студен, ќе те изблувам од својата уста. Значи, не е никаква грешка, токму така стои. ќе те изблувам од својата уста, затоа што си млак. Зошто велиш богат сум и си збогатив, и ништо не ми треба, а не знаеш дека си беден и несрпкен, и сиромов, и слеп, и гол. Тука ќе застанаме. Лаудикеа има сериозен проблем. Голем проблем. Што е проблемот на Лаодикеа? Лаодикеа не гледа како што гледа Бог. Називот на нашата тема е како што гледа Бог. Сушност таа има диаметрално спротивни гледишта. Сосема спротиставени гледишта од тоа што ги има Бог. Верниот сведок, вели, сиромашна си, односно, значи, до ангелот на црквата, до секој од нас, поединечно, мислиш може би дека си богат и дека не ти фали ништо. Всушност ти си сиромашен, слеп, гол, беден, несреќен. Што уште повеќе да се каже. А Лаодикеја вели, јас сум богата и ништо не ми треба. Значи, сосема како да се позиција и опозиција, знаете. Дали е така, дали не е така, опозицијата секојаш е тука за да критикува, за да збори нешто спротивно. Во случајов, верниот сведок ја кажува вистината. Лаудикеја е во заблуда и треба да се пробуди од таа заблуда, од тој сон. Значи, Лаодикеја вели, јас сум богата и гледам. И кој верен сведок вели дека е слепа. Гледам. Подгледам се подразбира. Има разбирање, добро проценува, расудува. Гледа, значи гледа каде е и што е. Се колку ние гледаме во нашиот собствен живот, каде сме и што сме во наш, значи во духовна смисла говорејќи. Какво е нашето просудување со други зборови? Какво е нашето разбирање? Како стоиме со нашата духовна состава? Дали гледаме и што гледаме? Тоа е прашање. Може би тука еден куп други прашања да спомнеме. Дали се само испитуваме? Дали примаме приметви? Дали сме спремни да примеме совет? А укор? Чи како гледаме и што гледаме? И дали ние гледаме како што гледа Бог? Тоа е главното прашање. И не знам дали се секавате на една илустрација што веќе ја имам кажано овде за, со Шерлок Холмс и доктор Уотсон, неговиот верен а, придружник. Знаемеш кој е Шерлок Холмс? Значи, познат лик од романите на Агата Кристи, И Шерлок Холмс и доктор Уотсон отишле на кампување во една прилика и после добрата вечера легнале да се одморат и така заспале. После неколку часа Холмс го буди својот, значи, верен пријател и му вели. Вотсон е погледни кон небото и кажи ми што гледаш. И Вотсон, паметен, многу добро ќе му образложи што се гледа. Гледам милиони, милиони звезди му вели. А Холмс го запрашал. И што ти кажува сето тоа? Значи, го тера се малку да размислува, на основа на што го видел. Вотсон се замислил малку па рекол, астрономски гледано, тоа ми кажува дека постојат милиони галаксии и милиарди звезди и планети. Астролошки гледано, гледам дека Сатурн влегол во знакот на лав, што и да е тоа. Поролошки или временски гледано, можам да предпоставам дека е некаде околу 3.15 наутро. Паметен, стварно паметен, дори знаел да каже и проценка на време. Теолошки гледано, можам да кажам дека Бог е голем и семокен, а ние сме толку мали и незначителни. Метеоролошки пак гледано, предпоставам дека утре ќе има убав ден. Е па што ти кажува сето тоа, сега му вели Вотсон, што сакаш да кажеш всушност, што? Што што, што сакаш да кажеш? И Холс му вели, за момент бил тивок, а потом му рекол, Вотсон е ти глупако. Зарем не гледаш дека некој ни го украл шаторот? А овој се потрудил онака се <laughs> добро да каже, па не ти звезди, па време, па се, а всушност тие нели легнале заспале во шаторот, а се одеднаш гледаат отворено небо, шатрот некој им го украл. Што гледаме кај Вотсон, што, како резонира, како ги разбира, значи што гледа он? Тој гледа се, ама не го гледа он на суштественото, суштинското. А видел се друго. Икс многу други работи кои што во случајов и не били толку битни. Холмс сакал да да слуша од него, мислам да да Вотсон увиди дека дека останале без шатор. А тој спомнал икс други работи кои што биле небитни. Како гледаме ние? Дали сме дел од Лаодикеа? Ние сме временски, нели спаѓаме во таа црква Лаодикеа, меѓутоа дали ние секој нас поединечно гледа како Лаодикеа сосема спротивно на што гледа Бог или пак можеби гледаме како што гледа Бог. Значи сме на во вистински правец и насок. Какви сме како верници? Па еве, значи нека почне овој тест на некој начин, како што кажав, не сум јас ништо подобар, почнуваме од мене. Па, понатаму, нема да има испрашување. Ке се тестираме преку, најповеќе преку цитати кои што ќе ги читаме и по некој стих. Значи, дали гледаме како што гледа Бог? Првиот цитат. Вели вака. Моите мисли не се ваши мисли. Ова е всушност стих. Нито моите патишта се ваши патишта, вели Господ ние не се гледаме себе си, како што Бог гледа на нас. Значи, најнапред вака да ви кажам. Прво, да се испитаме да видиме како ние гледаме на самите себе си. А потоа ќе видиме и други категории. Како, како прво гледаме на самите себе си. Значи, вака ви лелем Вајд. Ние не се гледаме себе си како што Бог гледа на нас, затоа и неа гледаме потребата од покаяние, понизност и од постојана зависност од Него. Свакеме ли поентата на цитатот? Значи, ако ние гледаме како што Бог гледа, тоа ќе имаме дух на покаяние, ќе имаме понизност и ќе ја чувствуваме таа постојана зависност од Господа. Ако ова не е случај, ако ни е тешко, претешко, ако воопшто може би тешко доаѓаме до момент воопшто да се покаеме, тоа значи дека ние не гледаме како што гледа Бог. Може би наместо понизност сме надуени, посакаме па да, да докажуваме. Тоа е исто така индикација дека ние не гледаме на себе како што гледа Бог. Значи, сме во лаодикејска состава тоа Еве еден друг цитат. Кога се гледаш себе си, како што Бог те гледа, тогаш ќе имаш вистинска понизност а не онаква каква што ја облекуваш при посебни прилики. Значи, видите, може некојаш човек да глуми понизност, туку вели принцип кој пребива, значи, вие треба да, да имате дух на понизност, вие постојано треба да имате еден таков дух. Исус го напуштил небото, станал како еден од нас, се понизил, послушен до смрт на крст. Не можеш да бидеш чист пред Бога, и спреме за неговото појавување, се дека него остраниш сето зло од тебе. Најтешко за тебе е да се научиш на вистинска понизност. Ова е упатено писмо од Елен Вајд до некој наш брат, меѓутоа ово писмо многу лесно може да биде испратено до сите наши адреси. Значи, најтешко е да научиш да бидеш вистински понизен. Иако понижността од друга страна пак е најголемата христијанска величина. Ако од нешто христијанинот може да постигне нешто највисоко, тоа е понизност. Иако напати се чини дека си многу понизен, сепак постои само почит, само издигнување, високо мислење за себе, кое те води во опасности што не си во состава да ги согледаш. Видите, кога човек има високо мислење за себе, ќе падне во опасности кои што воопшто не може да ги согледа. Ти не си спремен за Христовото дајање и доколку не го промениш срцето и карактерот, ставот, однесувањето, не можеш да бидеш вистински стражар на сионските дзидови. Много е јасен цитатот. Значи, нам не треба вистинска понизност. Ако не е така, тогаш ние не гледаме како што Бог гледа. Бог што видел? Бог видел паднато човештво и го пратил својот син кој што се понизил, ја напуштил таа висина, тоа величество, за да не спаси. Гледаме и Павле од пуката. Што се не правил? Се воздржувал, се понизувал само за да дојде до спасение на душа, спасувајќи други, знаеме дека се спасуваме и себе си. Еве ще еден цитат. Весниците кои се испратени од Бога за да ги објават неговите опомени, се омразени од оние кон кои се упатени истите. Луѓето ги обвинуваат, значи ги обвинуваат тие вестници, пратеници Божии, кои што дајаат да кажат вест, еве како Илија, кај Ахав. А луѓето, како Ахав Илија, го, ги обвинуваат за несреките кои се како резултат на нивното лично одвојување од праведност. Што сметал Ахав? Дека Илија е крив за тоа што нема 3,5 години дошт. Илија е кривецот. И тој негов Бог кога всушност е спротивното. Таквите кои така се ставаат под сатанска контрола, значи пазете, ако вие го обвинувате Божиот вестник, оној кој што доаѓа да ви каже порака за ваше добро, вие се ставате во тој момент под сатанска контрола и не ги гледаат работите како што Бог ги гледа. Тие се заслепени од сатаната. Кога Божиото огледало бива ставено пред нив, знаеме што е Божиото огледало, наместо да се покајат и отргнат од гревот, тие стануваат огорчени од помислата дека треба да бидат укорени. Тие мислат дека е извршен напад врзнив и дека Божите вестници се всушност нивни непријатели. Ни еден добронамерен совет и ни еден добронамерен укор не е за ваше лошо, е за наше лошо. А Библијата е полна и со совети, и со укори. Значи, ако сме вакви, тоеш ние не гледаме како што Бог гледа. Е, уште еден цитат. Зашто секој што прави зло, ја мрази светлината и не оди кон светлината. Ово е дел од стик во Јован, трета глава, за да не бидат укорени неговите дела. Или таму вели разоткрие. Таквиот мрази укори. Само праведните не бараат светлина. Тие повеќе сакаат темнината отколку светлината, затоа што не сакаат да се видат себе си онака како што Бог ги гледа. Не сакаат да се видат во таква светлина. Тие сакаат да се имаат слика за себе си, дека се супер и окей, како и Лаодикеа. Богат сум и се сбогатив, и ништо не ми треба. А оној што твори вистина, продолжено ли со стихот, оди кон светлината за да се видат неговите дела, бидејќи се по Бога извршени таквиот нема што да крие. И да се пази од светлината. Сега да отвориме во Исаја 42 глава, Исаја 42, и читаме од 18 до 20. <clears throat> Чујте глуви, погледајте слепи да видите, Кој е слеп ако не мојот слуга? Кој е глув ако гласникот што го испраќам? Кој е слеп како пријателот? Кој е глув како господовиот слуга? Многу виде, но не се грижеше. Ушите ти беа отворени, но не чу. И ние често пати, Бог знае да намести ситуации во нашиот живот, да многу што видиме, ама што ми е гајле? Не е тоа од мој интерес. Или пак ќе се изнаслушате, ама нема да чуете. И сега цитатот кој што е врзоснован на овој стих гласи Какво слепило е ова? Слепило кое не ни дозволува да го видиме злото. За како гледаме ние на злото, како гледаме на гревот? Дали гледаме како што Бог гледа? Или поинаку? Слепило што не ни дозволува да го согледаме беззаконието слепило кое што не ги гледа нештата што се гледаат и ја губи вечноста од вид. Ние сакаме да гледаме исправно, ние сакаме да гледаме како што гледа Бог. И токму затоа, поради таа причина, сатаната постојано се обидува да го искриви погледот на нештата на кои што гледаме, се со цел да гледаме преку неговиот медиум, односно да гледаме преку неговите наоче, преку неговиот диоптер. И тога се е поинако. Дјаволот тоа сака. Да гледаме поинако. А што стушно значи да гледаме како што гледа Бог? Да имаме истата мисла. ги имаме Христовиот ум, како што вели Павле во Филипјаните. Послание во Филипјаните втора глава. Истите размислувања, исто да резонираме. Како и Бог, да гледаме кон себе како што Бог гледа на нас, да гледаме кон гревот како што гледа Бог на гревот, да гледаме на другите како што Бог гледа на другите, да гледаме на се останато како што Бог гледа. Еве сега малку од еден поинаков аспект. Може би некој ќе кажете, може би по наша вина, може би по Божија промисла ќе се најдеме во некои неволи, со, значи, со одветни неволи во нашиот живот. И сега се прашаме, знаете, некогаш имаме илјада зошто. Ама Бог има илјада затоа. Секој знае зошто е. Многу подобро од нас. Еве еден цитат. Господ е секојаш тука да помогне. И ова не треба да го губиме од вид. Тој совршено ги знае и најтајните помисли на нашето срце. Кога сме збунети, уште пред да му ја кажеме болката, тој веќе подготвува излез за нас. Уште пред да му ја кажеме нашите таги не се незабележани. Не е тоа индиферентен Бог. Не вели он баш мигајле. И те како му стало до нас и до нашето спасение. И затоа некоја ќе не снајде по некоја неволичка, <laughs> помало поголема. И вели, вели, видите што вели понатаму. А, тој секој знае многу подобро самите нас што е потребно за доброто на неговите деца. Може би јас се чудам сега зошто сум у ваква ситуација. Може би сметам дека се прашувам зошто пак мене ме снајде сега сето ова. Ама вели, тој секој знае многу подобро од самите нас што е подобро, значи што е потребно за доброто на неговите деца. И не води така, како што и самите би избрале да бидеме водени кога би ги разпознале нашите срца, како прво, затоа што често пати ние не се познаваме и самите себе си, какви сме, и би ги виделе нашите необходности, што е тоа што ни е необходно, може би не е тоа во кое што ние зјапаме и гледаме, може би нешто друго ни треба. Бог е заинтересиран за изградба на нашиот карактер и спасение наше. Значи, да го повторам ова, не води, значи тој не води така како што и самите би избрале да бидеме водени кога би ги распознале нашите срца и би ги виделе нашите необходности и неволи, онака како што Бог ги гледа. И ние би избрале така да бидеме водени, односно еден ден кога ќе видиме зошто Бог не водел на живото така, ќе речеме па така требало, баш така требало, инаку немало да бидам спасен. Бог најдобро знае. И продолжува понатаму цитатот, но ограничените существа редко се познаваат себе си. Но ограничените существа редко се познаваат себе си. Ние самите себе си не се познаваме, а често пати можеме да бидеме такви да знаеме многу повеќе за другите. А самите себе се не спознава. Бог подобро ги познава, отколку тие самите што се познава, вака, скок на еден <clears throat> битен дел, но ограничените существа редко се познаваат себе си. Тие не ги разбираат собствените слабости. Сите не имаме слабости, ама цитатот вели дека ние не ги разбираме Господ подобро ги разбира, Господ подобро знае како со длетото, со чеканчето, кај треба да удри, што треба да удри, за да сето тоа, од сето тоа излезе диамант, бисер, оно што бара. Бог подобро ги познава отколку тие самите што се познаваат и тој знае како да ги води. Затоа треба да му се предадеме на Бога, и затоа да гледаме како што тој гледа на работите. Да гледаме на себе си како што тој гледа, да гледаме на гревот, на неволите, на непријатностите како што тој гледа на нив. Знаете, ние сме сите скапоцени во неговите очи. И за една душа Исус би дошол, Белелен Вајд во еден цитат, и би го направил истото што го направи. Сите сме ние уникати. Сите му требаме на него. Затоа и се труди толку многу околу нас, за спасението на секој од нас. Тоа да не го забравам. И, знаете, банални работи некоја знаат да не зафатат во живот. Луѓе, имате, зборам за христијани, може би не сте посакувани, не знам, може би не, не, ве, не ве играат многу, не знам, затоа што имате можда голем нос, уши големи, не знам што. Па и за таквите Исус дошел и умрел. И за тие со голем нос и големи уши или не знам со што ли не. Ние сме уникати, сите во неговите очи. И тоа што го направил, го направил за сите нас. Не треба вопшто да не се кира што другите мислат за нас и како другите гледаат на нас, туку како Бог гледа на нас. И така ние треба да се научиме да гледаме на себе си. Е сега, како гледаме на другите? Дали гледаме како што Бог гледа на другите? Еве имавме прекрасен пример со Павле. Што се Павле правел за да дојде до една душа, до спасение на и на, и на една. Дали ние може би се одвојуваме од некои, пошто не ни се нешто посебно симпатични, а забораваме како за нас со големиот нос и големите уши, како што умрел Исус, умрел и за тој, и за тој, и за сите други. И е еден цитат. Е, кога би живееле толку близо до крстот, за да можеме да гледаме како што Бог гледа. Ете интересно. За да можеме да гледаме како што Бог гледа, и кон себе си, и кон другите, треба да живееме во близината на крстот. Што значи ова? Да гледаме на оно што Исус го направи. Повторно, понизност значи покорност и да работиме како што тој сака да работиме. Кога нашите браке бија научили вредноста на душите во светлината на цената која била платена за нивно спасение, тогаш би знаеле дека душите се повредни од куките, имотот, златото, драгоцените камења или пак високите положби на чест и слава. Што е најважно? Најважно е спасението. И наши и на другите, нормално. А не куките, имотот, материјалното, златото, вели, драгоцените камења по кои што се тепа овој свет. Честа, славата, Исус повикува да се любиме како што тој не возлюби. Нека Господ ги прошири нашите умови, затоа што веројатно се многу тесни, тесно гради, за да можеме да ги сватиме вечните работи. Оти кога тоа ќе се случи, кога ќе ги сватиме вечните работи со избори, кога ќе погледнеме на другите како што Бог гледа на нив, себичноста да ќе исчезне, а ние ќе бидеме и извршители на Словото, а не само мрзеливи слушатели, или овој цитат. Ќе бидеме како Павле, че жртвуваме се што можеме, само за да се спаси една душа. Ево ще еден цитат. Кога луѓето би се виделе како што Бог гледа на нив, не би имале таква силна свест за собствените пропусти и слабости. Би виделе колку се, колку се треба да направат и поправат кај себе, би имале толку силно чувство за собствената потреба од милоста на долготрпеливиот Бог, и за потребата да бидат воздржливи кон своите браќа, што не би имале склоност и не би имале и време, ја ќе додам, да ги судат и обвинуваат другите. Ако ние гледаме на себе си како што Бог гледа, тоа и погледот кон другите ќе биде поинаков. Односно, и нема ни да имаме време да ги осудуваме, да бараме нивни маани и слабости. Ке бидеме заокупирани со себе, со своите слабости, значи. со она што Бог нам ни го укажува за наше добри наше спасение. Ева ще еден цитат. Кажав дека повеќе ќе биде со цитати. Е ова што многу често се случува, за жал, мнозина, а, се извинувам, непромислените и нелюбезните зборови што се изговараат со секое повторување, се повеќе се умножуваат. Секој додава по нешто така што лагата на крајот добива големи димензии, како што велиме од мрав слон или од душит слон. Сето тоа е направено, односно, со тоа е направена голема неправда. Со своите неправедни сомнежи и неправедни осуди, озборувачите нанесуваат штета на својот собствен углед и сеат семе на неслога во црквата. Кога тие би можеле да ги видат тие работи, како што Бог ги гледа, би го промениле својот став. Кога би можеле да погледат на другите, на своите ближни, како што Бог гледа на нив, дека и тие се, за да се спасат, и треба да се спасат, тогаш би го промениле ставот, кога тие што изнаоѓаат грешки кај другите би ја знаеле вистината за оние кои што ги осудуваат, би имале сосема друго мислење за нив. А колку ние се трудиме да запознаеме вистината, колку ние се трудиме да запознаеме некој човек, низ какви се маки може да ја поменува својот живот, И зашто можеме некои постапки ми се му се такви какви што му се? Или пак сме брзи да речеме, а овој не одбива, овој види каков е, па да пренесеме на друг, на трет, а не ни мариме да седнеме со него и да го може би да го посоветуваме, ако Бог ни даде можност за тоа, затоа што најбитно е неговото спасение, ништо друго. Значи, ако гледаме како што Бог гледа, тогаш ќе имаме вистински поглед кон самите себе, ќе имаме вистински поглед и кон другите. Еве да прочитаме некој стих. Матеј 25:40 25:40 Матеј Ова е судниот ден, ова е она ситуација кога Исус ги дели на, на лево. Јарците, козите, нели, на, на десно овците. И знаеме, сега да не се повторуваме, меѓутоа, конкретно, значи, в 40 стих, вели, а царот ќе им одговори, вистина ви велам, доколку му направивте на еден од овие мои најмали браќа, кому му направивте? Мене ми направивте. Ако направите добро, исто како сте му направиле добро на Господа. Ако сте озборували, ако сте правили лошо, исто како да сте му направиле на Исуса. Така треба да гледаме и на себе и на другите како што Бог гледа. Или Јован четврта глава, ова е со Самарјанката случајот, Јован четврта глава. Го спомнавме малку и пуката, значи јас го спомнав за време на пуката овој случај. Значи, сите тие предрасуди во тогашното еврејско обштество Никаков контакт со самарјаните, тие се нечисти, не само со нив, со сите незнабошти. Тие се нечисти, тие се кучење, за нив нема спасение. Па камо ли па жена? Никако. 27 стих, тогаш дојдо неговите ученици, значи се враќаат, купиле храна, се чудеа и се чудеа дека разговара со жена, но ниеден да не рече што сакаш или зошто разговараш со неа. Сепак се воздржале, ама се чудеа како сега со жена разговара. Па уште ако и знаеле дека е самарјанка, веројатно после дознале. Вистина чудно. Да, ама на Исуса целта му е да ја спаси. Ке премине преку се, само за да ја спаси. И не некојаш ке речеме со овој, со тој, па уја не ги знаете какви се, што се, подалеку. Не. Ние тогаш покажуваме дека не гледаме како што гледа Бог на другите. А Бог гледа со сомило, со сочувство, сака да ги спаси. 35 стих. Исус им се обрека на учениците и им вели, уште 4 месеци и жетвата ќе дојде. Еве ви велам, подигнете ги своите очи и видете ги нивите како побелеле за жетва. Тоа е битното. Жетва. Спасение на души. А дали е самарјанин, дали е албанец, дали е не знам ваков, таков, не е битно пред Господа, сме сите исти. Сите сме од Адам и Ева, сите сме од крв и месо, знаеме да кажеме. За секој од нас Исус дошел го положил животот. Сега како гледаме и на другите нешта, еве еден цитат. Мнози на кои што живеат денеска потикнати од непријателот на правдата го нарекуваат злото добро, а вистината ја нарекуваат лага. Тоа барем во светот е доминантно, иако не е исклучено и во црква, и меѓу нас. Како што пророкот Исаја забележал, вистината се сопна на площадот, честноста не може да влезе. Токму заради таквата состојба на светот, че овде повеќе алудира на светот и состојбата на светот, Господ го повикува својот народ да излезе и да се оддели од таквите кои што доброто го нарекуваат зло, а вистината ја нарекуваат лага и обратно. И што е ли понатаму цитатот? Оние кои што се мешаат со светот, ќе почнат да гледаат на нештата од световна перспектива. Наместо да гледаат како што гледа Бог. Па зарем не е така? Подружете се малку, навлезете повеќе вака во некои друштва. <laughs> Затоа не им сме чудни на, на луѓето, кажуваме некои работи кои што воопшто не им влегува на нив во перспектива, затоа што тие гледаат од своја перспектива телесно, не со духовни очи, не онака како што Бог сака да гледаме и како што Бог гледа. А и впрочем, ако сакате да гледате како што Бог гледа, да го имате неговиот ум, неговите размислувања, во вас треба да владе Духот Свети, треба да го примите Духот Свети. И да расудувате духовни нешто, само на духовен начин, значи само имајќи го Духот Свети. Духот Свети е тој кој што ќе ви каже што и како да гледате. Божиот народ ќе гледа онака како што гледа самиот Бог. Искрените и добрите ќе бидат почитувани сакаде на оние што се добри. Мисля дека завршивме тука со цитатите. Да гледаме како што Бог гледа. Дотвориме во Броеви, четврта Мојсија, 13 глава. Знаете, живееме во последно време. Ке дојде, дојдат времења на прогонства, на неволи. Како ние, ако денеска не гледаме на себе си, како што Бог гледа на нас, како ние, ако не гледаме на останатите, како што Бог гледа, ако не гледаме на другите нешта, како што Бог гледа, како ние тогаш ќе се справиме со сите тие големи неволи? Бог, како што им ветил на израелците и нам, ни ветил Ханан, ни го ветил Ханан, да ни го даде како поклон. И на израелците им бил ветен Ханан, па со судни маки, со тешкоти и стигнале до Ханан. Зошто? Зашто не гледали како што Бог гледа. Значи, 13 глава броеви, 30 стих. Само двајца од 12 извидници, само двајца гледале како што гледа Бог. Исус, Навин и Халев. 13.30. Халев го замолча народот околу Мојсија, а народот викал да си најдеме водач, да се враќаме назад во Египет. Нема влегување таму, нема шанси. Овие се джинови, има джиновски градби, нема шанси да успееме. Значи, го замолча народот и вели, да тргнеме, не двумејки се, нема чекање ни секунда веќе, нема двумење, да тргнеме и да ја заземеме, зашто можеме да ја покориме. Како тоа сега Халев смета дека можат против такви джинови, а останатите, па и ние, мислам нормално човечки да, да речеш, каде можеш ти со тие луѓе? Па еден им се испречил, голиот, па сите бегале. А ли мноштво народ тамо, цели племија. Ама затоа што Ако гледаш како што гледа Бог, ти гледаш со очите на верата. Ако запазиме тамо на Лаодикеската црква, што им нуди Бог? Што им нуди Бог на Лаодикеската црква? Облека, бела облека, Христовата праведност, злато, кое што всушност е верата и љубовта, и очна маст, за да може да гледа. Да гледа како што Бог гледа. Да гледа со очите на верата. Меѓу другото, значи. Еве, од 14 глава да отвориме, значи, 7 до 9 стих. Што се случува понатаму? Значи, во броеви. Потом му рекува на целото израелско обштество, земјата с која поминуваме, поминавме, за да ја согледаме пре, премногу добра. Ако не биде Господ милостив, ќе не доведе во таа земја и ќе ни ја даде. Тоа е земја во која течат мед и млеко. Сега вели 9 стих, Само не бунете се против Господа. Не бојте се од народот на онаа земја, па тој е залак за нас. Ке го голтнеме овака, како ништо. Залче, тие се без заштита, а Господ е со нас. Не бојте се од нив. Ова се очите на верата. Ова се очи кои што не гледаат на големите проблеми, колкоави и да се, да не забораваме, тие проблеми, многу по ги знае Господ од нас. Многу подобри ги знае и нашите способности, многу подобри ги знае и нашите слабости од самите нас. Така да предајте се во Божи раце и гледајте како што Бог гледа. Што да кажеме за Седрак Мислех и Евденаго, имавме проповед овде од братјани. Биле фрлени од, во печка, која што седом пати таму била зголемена температурата. Меѓутоа, храбро се држеле, гледале со очите на верата и му рекле на, на царот, Господ нас ке не спаси. А и да не не спаси, не ти се кланяме пред кипот. Тоа е гледање како што Бог гледа, гледање со очите на верата. Или ќе завршиме со овој момент кој што ми е најумилениот значи Настан, која зборуваме за верата, која зборуваме како тоа да се научиме и како треба да се научиме да гледаме како што Бог гледа. Ова е настан што се случува во втора книга Цареви шеста глава, кога Елисеј со неговиот слуга ќе се најдат во Дотан. Не можам да не го спомнам ова, ова е наистина големо храбрување ќе на крајот да завршиме со охрабрување, иако ова беше нелесен испит, значи видовме и секој само од нас треба да се приспита да видиме дали ние сме дел од таа Лаодикеа и гледаме диаметрално спротивно на она што Бог гледа и како гледа, или пак може би гледаме со неговите очи, гледаме како што Бог гледа. Во последното време, во времето на тешкоти, ќе има може би вакви настани и, и те како ќе ни треба вера ќе треба да гледаме баш како што Бог гледа. Инаку, тешко ќе биде. Еве што се случува. Значи, арамејската војска војува со израелците и се случува нешто чудно. Таман овие ќе откријат, имале своји шпиони, кај се наоѓаат израелците? Оп, израелците ги нема. Што е работата сега, се вика, да, и они имаат издаја шпион некој во нашите редови. Не знаеле всушност дека Бог е тој кој што му открива на својот слуга Елисеј каде се движат непријателските трупи, за да едностано вие избегнат. И, меѓу меѓутоа, конечно се случува една ситуација кога му пренесуваат на армейскиот цар дека Елисеј е тој кој што е одговорен за сето ова и се наоѓа во Дотан. И го обкулуваат целото место со силни војски, И еве што се случува. Значи, 14, познат ви е настанот, меѓутоа, навистина, неверојатна ситуација која што и така како храбро. Од 14 стих, значи, 6 глава, 2 цари. Втора книга цари, 6 глава, 14 стих. Тогаш царот испрати таму коњи, значи, арамејскиот цар, коли и силни чети, тие стигнаа ноке и го обколија градот. А во градот се ногиат Елисей и неговиот слуга, момок како сакате. Значи, откако му јавиле предходно дека е, е дотан, го обколуваат. Наутро, откако стана Божиот човек, излезе, значи Елисей, а ете околу градот стои војска со конји и коли. И се <laughs> излегуваат и двајцата и момокот вели. Ах господару мој, што ќе правиме? А Елисей, почна да си кубе коса. Што ќе правиме сега? Не! Зато што тој гледа како што гледа Бог. Не бој се со што ги има повеќе со, нато, со нас, отколку со нив. Е, како тоа? Како тоа повеќе се на наша страна, отколку на нивна? Па двајца се они само. Не, точно. Бог како треба и цели чети ангели ќе прави. Само ако вие гледате како што тој гледа, ако му се предадете, ако бидете во негови раце. Ке ви изнесе, како доенче, значи, на своји раце од било каква неприлика. И што се случува? Елисеј се помоли вака, значи, било потребно да Елисеј се помоли да Господ му ги отвори очите на момот. Е, тоа е она што можеме на нас не треба, на сите, почнувајќи од мене. Да Бог не ги отвори очите, да гледаме како што Бог гледа прво да ни ги отвори очите, да видиме какви сме самите, е, тогаш ќе го исправиме и погледот кон другите, ако имаме исправен поглед кон самите нас. Тогаш ќе гледаме со вистински очи, и оде како што Бог сака да гледаме на сите други настани, на нашите неволи, неприлики во животот, радости, било што, па и оние настани кои што следуваат, кои што може би, која ќе размислуваме за нив, не плашат но еве го Елисеј, опколен но вели не, на наша страна се повеќе, затоа што гледа како што Бог гледа. И Елисеј се помоли вака, Господи, отвори му ги очите да види. И Господ му ги отвори очите на момокот и тој виде, што виде? Гората, околу Елисеј, сета покриена со огнени коњи и со коли. Каков е овој израз огнени коли и коњи? многу места се спомнува, поготово во Стариот Завет. Ангели, чети на ангели. И потоа, знаеме што случува, ослепува цела војска Аморејска, така да овие двајцата ги воделе кај што сакале <laughs> да ги водат и да ги одведат. Цела Аморејска војска. Бог има излез од секоја ситуација. И тоа, тоа што ние треба да го направиме е да му се предадеме, предавајки му се, ќе го примеме и Духот Свети, кој што ни е необходен за било што. Значи, ако го имаме Духот Свети, ќе гледаме на себе си како што Бог сака да гледа на себе, значи да гледаме. И на другите ќе гледаме како што треба. Ќе гледаме како на души кои што им е потребно спасение. Ќе гледаме на сите наши околности како што Бог гледа. Дека тоа ни е потребно. Може би не е тоа што се случува во мојот живот, тоа што јас го сакам, Ама тоа е потребно за мене, за тебе, затоа што крајна цел Господова е нашето спасение. Нека му е слава на Бога. Амин.